internaziae olimpiae ludoi de filosofio. De tempo al tempo reaperas inter faculoi pri educado la discuto, ciu indas instrui filosofion al lernantoi de unua gradae cae dua gradae lerneioi. En mondo ciu pli cae pli valorigas scienzon cae technologion, oni dire, filosofio ne trovas taugan locon. Felice, tiu stulteta discuto tendensas al malapero. Neniu seriosa educisto povus flanken lasi tion gravan brancion de la homa scio. La homa i socioi rapidege shangigas, tiel che eticae demandoi ciu momente defias la homaron estas essence grave teni la menson clara cae analiso pova. En la monato maio du mil decnao, dum quelcae tagoi, ocasis la dudec sepae internaziei olimpiae ludoi de filosofio en Romo. La evento estes granda festo cun clerigae chambroi, prelegoi, culturae promenoi, cun partopreno de lernantoi de dua gradei lerneioi el quinde clandoi crom professoroi. La ple grava ero en la programo estis concurso por la geiunuloi. Dom quar horoi, ili devis verci eseon pri unu el quar fragmentoi de filosofiae libroi. Ciel exemplon ni transcribu uno el la proponitai temoi. Polus. Do vi preferus suferi maliustajon ol mem fari Socrato, vere, mi volus nec unu, nec la alian, sed se mi devus suferi maliustajon, au fari mi preferus suferi gin. On intensas che la Olimpia Ludoi de filosofio ne estu simpla montrado de erudizio en tiu campo. Male, iunae partoprenantoi devas montri che ilis cipovas pensi cae argumenti. Partoprenis lernantoi el landoi con plei diversae culturoi. La esseoi devis esti verkitae en unu el quar lingvoi, angla, franca, hispana, germana. Curiose, la concuranto ne raitis verci en sia de nasca lingvo. Cai la sola libro per cio oni permesis consulton estis du lingva vortaro. Comissiono de faculoi legis cae taxis la valoron de la contribuajoi, cae oni transdonis medaloin cae honora in mencioin. La unua tia evento ocasis en 1993 en Sofio pro iniciato de bulgara, turca cae rumana professoroi. De tiam gi ocasas ciuiare nun cun la oficiala apogo de UNESCO. Brasilanoi comences partopreni ec de la iaro 2017, cae celcae el niae iunuloi iam ricevis honorain mencioin. Sed pli ol premioi gravas por ili tiu ricega travivajo en internazia medio. La proxima eventoi de internaziai olimpiai ludoi de filosofio ocasos en Lisbono, Portugaluio, 2012, cae en Astano, Casa Ruio, 2021